Dito na ba talaga yung kuy? Parang malabo dito. Ah. Dito yun, G. Puntakan mo, G. Hindi ako matutulog dito. <laughs> Masisira na yun. Tignan mo, G. Silipin kaya natin yan. Tara, tara, tara. natin, tara. Amen. Amen. Amen. Amen. Sa iyo kanya pati ang nasa kanila Dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Halating isa baba Kanan gitna kaliwa Pwede kang tuminga lang may dumi sa mata Basta lamang ay sambitin ang katagaw Sa iyo kanya pati ang nasa kanila Dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Halating isa pa ba? kanan, gitna, kaliwa Pwede kang tuminga lang, may dumi sa mata Basta lamang isang bitin ang kataga Alam ko namang gusto nila makuha yung Pero sasabay ako palagi Kaya nung dumami-dami katunog ko Alam na nila paano ko nagkalat ng lahi Kinapit ang patalim ko dati Ang nagpamanhit sa dalawang palit Sampalin silang natitigang digmain ng batang Panginoon Na ang binibilang arip Laban sa kanilang alipin lang Sa taas ng gusto marating nakakalula Medyo nakakaaning pa makisama muna Binabato-bato para mahulog at makuha yung bunga ko Sana mabusog sila at lumagukat Kasabay ng pera ko ay dumadami niyang problema ko Pati naghahanap ng ebidensya o oregano lang damo sa sistema ko Tsaka sabay durami plema ka sa yung mukha lagi mo sa tenga mo Sa'yo kanya pati ang nasa kanila Dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Alatingin sa baba Kanan gitna kaliwa Pwede kang tuminga lang May dumi sa mata Basta lamang ay sambitin ang katagaw Ayaw kanya pati ang nasa kanila Dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Halatingin sa baba Kanan gitna kaliwa Pwede kang tuminga lang May dumi sa mata Basta lamang ay sambitin ako lang ay umasenso Nagtiwala sa proseso Kaso may mga hudas na gusto sa akin na bumeso Dibdib walang daga Basta makuha lang ang keso Mataas ang halaga Parang dolyar to kontrapeso Dating walang bilang na nagbibilang ngayon Ng mga inaning tinanim nung ako ay tagutom Sinilang hampas lupa ngayon Ang buhay at doon pangalan ko ay nasa cheque Pag-usapan ay milyon Inulanan ng respeto Kaya bumabaha na Dito pang masa Kaya di nyo trip ang lasa Gusto nila sa pound Pero sablay mga baraha Ipako na sa cross Mga mahilig magpakara Isang kahit isang tuka Basta ikaw ay papalarin Maling sistema sa sarili kainin Di ako kinain Sobrang init ng apoy nung ako na nagsaing Binayo na binayo kaya bigas ay naingkanin Kanya pati ang nasa kanila Dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Halating isa pa pa Kanan gitna kaliwa Pwede kang tuminga lang may tuli sa mata Basta lamang isang bitin ang katagaw Tayo kanya pati ang nasa kanila dito doon at dyan kahit hanggang doon sa may kabila Halating isa baba ba? Kanan, gitna, kaliwa